все horrek erten du eh, guk uh, isi uh, eh, haundiak basurde hauntza ez gira, ez gira gehiu isi nahiko zen eta alderdi uzetek gure tradizional isi usiak atakatea dira bai laudeta, guai Uh, uh, duzte, gero apeguak. Gu jendenako erira un eta hiltzeko baizik. Behaz guk uh, mozio hortua hori hartu dugu. Ez dugu isi hori gehiago eginen jendek ez dakit oartzen dien, uh, aurten esasoinan bos mila boste uh, eh, basurde hil ditugu. Karko alatzen malu gauzuntza, egun eta berroi mila basurde gehiago izanen dira bi urtez. Erranen da, bazteluzetan inan makur eh, gaitzak, bai hartotan, bai kulturu guzietan. Hortako du, bai, gu aziak bai uh, atakatea gizaitia. Gu badakiu zer egiten dugun, egun uh, badakiu ez dugula makur handik egiten izin, ordean, uzgitzatela bakian. Natura, han bizidien jendena da. Ez da, Paizetek pa edo hiditaik manatiak gira egun. Gu badakigu zer egiten dugu hemen. Izi, la, laudeta, laudeta baimena ez dute eman gehiago. Laudeta badakigu somat saretan atzmaiten dugu. Jende horiek ez dute ez, sari horiek ez dela. uste dute, saria, zari hor dugu, sariak betetzen dira laudeta ez. Badakigu, xuxen, somat, hiltzen dugu. Ta, baimena emaiten dute, aireat teatzeko ahamekin. Ahamekin aize hamar aldiz gehiago hiltzen da. Hore, jende horiek ez tekite zertaz bintzodien mobilizatzela, guk barakiu zer egin behar duen Eta eh, maiten dituen lego, lego horiek. Zosokeriak intzuten ditugu, ez dakit eh, zertaz bintzo diene. E, eh, intzun dut, eta ekologista ondi batek, egin du, izariek, fözant eta urzuak guk sogazten gintiela, gio haiza, gio izin hartzeko. Ez dakit, oartzen ez, astok ze astokeriak hartzen dien, zer nahi hartzen dute.